Ezabuli ya kinana naina Ntule omulirwe nsinga yomukama Lwensinga yawe ekashemera eta waitu mukama wa mahe Ningonza kutura omwo Inyegomba kutura omulirwe nsinga yomukama Inyena omwoyo nomubiri Ninzinira ruwanga omurora akanyawera Nangu nakafunzi kagira Nentara tamba ezaire igira ekishunkuli bali ererera obwana bwayo mbwenu nizo arutale zawe waitu mukama wa mahe mukama wange ruwanga wange baberwa abatura omulirwe ensinga yawe nibakuwaisiriza obutosha baberwa abesiga amani gawe abemitima yabo eikara eyorekeire sioni oroba bani baraba omuruwanga rwabaka basiga bali mamu enchuro orwogumara kuhanguka guti oruwanga ruona biba bitunga nibagenda nibeyongera kugira amani omulisiyo ni ruwanga akira baruwanga baramubona waitu mukama ruwanga wa mahe ulira enshara zange mpuliriza waitu ruwanga wa yakobo waituru hangaleba engabo yaitu nagira enkoru amajuta yawe erisho harokuba ekirukimo omuliro ensinga yawe nikikira okumara ebiroru kumi ahandi akirimbe mukumirizi omuliro ensinga ya ruanga wange kushaga okutura mbali obutakatifu butaba mukama ruanga niwe izoba niwe ngabo niwe atunga abantu ekishane kitino abakura kurungi omukama tabangira karungi na kamwe waitu mukama wa mahe muberwa omuntu ayesigaiwe